cibiyar dr bakar usman ta ɗauki nauyi domin yara tatsuniyar tamu ta yau ci gaba ne akan tatsuniyar tamu ta jiya yara yara idan ba manta ba a jiya mun tsaya ne inda kura take tambayan kurege shin ko yaya za mu yi to yanzu za mu ɗora nan ne sai kurege ya ce da ita to ko da yake kin hana in zo da dutsen hura wuta na zo da wani da na gani a jakarki ta yi murna suka kyasta wuta da dutse wuta ta tashi a cikin wannan daji kura ta ce beraye su fito amma ko gashi ba su gani ba ta nemi shawarar kurege shi kuwa ya tuna mata da cewa aikin ce kada in zo da ko da magirbi kura ta ce je ka ɗauko mana don kada ya wahala sai ya fito da wanda ke cikin jakarsa kura ta amsa ta yi ta tonar ramin ɓeraye amma ba su samu da yawa ba ta ce da berayen nan su gasu duk abinda ya faru ta rasa yadda za ta yi amma sai kurege ya taƙaita musu wahala ya ce bari fito da dutsen ƙyasta wuta a burgami ya ƙyasta wuta ta kama da haka dai har duk abubuwan da ta ce kada ya ɗauko daga gida suka yi amfani ba tare da wata-wata ba kura ta kama nama ta cinye kurege dai bai ce mata komai ba sai dai idan ya faki idanta sai ya ɗauki gasasshen ɓera ya jefa a cikin jakarsa da haka ya tara abin da zai je gida da shi ko da yake bata bari ya ci ba duk abubuwan da goshi ya yi sanda ya fita farauta da kura sai da ta yi irin su tare da kurege amma shi yana fakar ta yana ɓoye irin abubuwan da ta riƙa ci tana hana shi har suka isa bishiyar kuka da suka je bishiyar kuka ne sai kura ta ce da kurege ka kwanta in cire cinyanka in je ho mana kuka da ita sai kurege ya ce haba kura haka bai dace ba sai kura ta fusata ta ce ka yarda da abin da na ce in ka ƙi kuwa zan kashe ka in ciri cinyar in yi abin da nake so da ita akan dole kurege ya kwanta ta tuge cinyarsa ta jefi kuka da ita aifa aka yi rashin sa'a wannan cinya sai ta maƙale. da kurege ya ga haka sai ya fara ƙaraji yana haru sai da ya yi sa'a iska ya kaɗa cinyar sai ta faɗo kura ta ɗauko cinya sai ta makalawa kurege idan ta sa nan sai ta ƙi zama a cewarta wai cinyar ta yi yawa ne sai ta yanke hukuncin ta riƙa cin naman cinyar nan da nufin rage mata girma domin ta yi daidai da inda aka ciro ta da haka hancinyar nan ta rage saura kaɗan sai ga goshi kukan kurege ne ya jawo shi sai ya tambayi abin da kurege ke cewa kurege masa bayani goshi ya tambayi kura na ta bayanin kura ma ta yi wa goshi bayani inda ta ce kurege ya faɗa gaskiya sai goshi ya yi wuf ya cafke kura ya kashe ta ya cinye daga nan kuma ya nemo wata cinyar ya makalawa kurege ta zauna daram da aka sawa kurege cinya ne sai ya tashi ya ruga a guje bai sake komawa kusa da inda ya saba haɗuwa da kura ba ƙurungus kan kusu wannan kenan yara yara tunda muna da sauran lokaci bari mu ɗora da wannan tatsuniyar tatsuniyar mu ta gaba tatsuniya ce akan wata juya da ta sami gagare. akwai wata mata da mijinta wadda ba su taɓa haihuwa ba sai 'yan gaza gani a garinsu wato waɗanda in sun gani ba sa iya ƙyalewa suka shiga cewa ai juya ce ba ta haihuwa irin waɗannan maganganu kuwa sun dame ta wata rana tana dawowa daga gona sai ta ga wani jinjiri a ƙarƙashin wata bishiyar gamji sai ta duka ta ɗauke shi ta goya ta tafi gida da mijinta ya gan shi sai ta gaya masa cewa ai ta haihu ne a gona ya yi murna matuƙa amma da 'yar shakka bayan mako guda aka raɗa wa jariri suna ta bi. daga nan sai ta shiga zaman jego a gida ta yi kwana arba'in tana cin kaji bayan ta cika arba'in sai ta gaya wa mijinta tana buƙatar yarinyar da za ta rinka taimaka mata wajen renon wannan yaro mijin kuma bai yi musu ba ya je nemo mata ashe yaron nan ba mutum ba ne aljani ne amma ba su sani ba kullum idan mai gidan da matarsa za su je gona sai yaron nan ya ce iya ku zo min da ɓera baba ka zo min da fara kuma da zaran sun fita daga gidan sai yaron nan ya rikida ya zama babban mutum tuni kuma ya ja kunnen yarinyar nan da take renansa ya ce mata idan kika gaya wa mutanen gidan nan abin da nake yi maki bayan sun tafi gona to zan kashe ki Shi kenan kullum sai ya sa ta shiga rumbu ta ɗebo hatsi ya sa ta shiga niƙawa yana yi mata kiɗa da gurmi da waƙa kamar yadda ya saba yana cewa kai ɗan tabi kai ɗan tabi ɗan tabi mai gajeren fuska ɗan tabi wagga mata ba ta haife ni ba amma sai ta sa min suna ta bi haka yake yi da zaren yakin ta ce iyayen sun kusa komawa gida sai rikida ya koma yaro kamar yadda suka san shi ya sa yarinyar nan ta shiga goya shi idan suka dawo sai su ba shi ɓeran nan da fara da suka kamo masa kowace rana sai sun kawo masa ɓera da fara ana nan a kwana a tashi sai suka lura yarinyar nan ta fara rama amma ba su san abin da ke damunta ba to ashe wata tsohuwa makwabciyarsu tana ganin duk abin da yake faruwa tsakanin yarinyar nan da ɗan aljanin nan sai wata rana ta kasa jurewa ta kira mijin nan da matarsa ta ce masu ku yi kamar za ku je gona sai ku ɓoye a gidana ku ga abin da ke faruwa tsakanin yarinyar nan da wannan yaro washe gari da sassafe suka je gidan wannan tsohuwa suka sa idanunsu a ƙofar gidan suka shiga jira jim kaɗan kuwa yaron nan ya rikida ya zama babban mutum suna gani ya ɗauki yarinyar nan ya jefa ta a cikin rumbu suna gani ta miƙo masa hatsi ta fito ta fara niƙa masa sai ya bugi cikinsa riga ta fito da ya sake bugawa sai ga hula da ya buga karo na uku sai ga gurmi nan take ya fara kaɗawa ya shiga waƙa sai mijin nan ya tambayi tsohuwar nan yadda za su yi tsohuwa ta ce da su yanzu ku koma gida gobe za mu je gidan wani mai magani washe gari suka yi kamar sun je gona suka nemo bera da fara suka kai wa wannan yaro kamar yadda suka saba sai yaron nan ya ce mama yau ba ku je gona ba sai ta ce masa mun je sun gaji ne ya sa ba su samu masa bera da fara masu kyau ba sai yaron nan ya ce ba zai ci ba amma gobe idan sun je gonar su samu masa bera da fara masu kyau washe gari suka je wurin tsohuwan nan ta kasu su inda mai magani yake suka gaya masa duk abin da ake ciki ya duba ya gano cewar yaron nan fa ba mutum ba ne da suka tambayi mai magani yadda za su rabu da wannan yaro sai ya ce da su su je su bakin rafi sannan su nemo rago mai farar ƙafa da gyaɗa da riɗi a soye da ƙwarya da garin dawa sai su tafi bakin wannan rafi duk wanda aka aika to idan ya tafi kada ya sake dawowa ya je ya hau bishiya sai suka je suka nemo duk abin da aka ce su kawo sai ya ce su je su ɗauko yaron su je su ba wannan bakin rafi da shi suka sa yarinya mai goyonsa ta goya shi suka je bakin wannan rafi da suka je bakin wannan rafi sai ɗan duban nan ya ce ya kamata a fara dafa abinci kafin a kama kifi ashe wai suna yi wa tabiwa yau ne sai matar ta yi kamar za ta hura wuta sai ta ce ap mun mantuwa mun manta da auduga da dutsen hura wuta sai suka ce wa yaranyan nan ta sauke yaron ta je ta ɗauko musu dutsen hura wuta sai ta sauke yaron ta je ta hau kan bishiya da suka ji shiru sai suka ce wa tsohuwa ta bi sawun yarinyar ta duba ko lafiya ita ma ta je ta yi shiru sai mijin nan shi ma ya bi tsohuwa shi ma ya shiru sai matarsa ta bi sa'awunsa daga ƙarshe dai kowa ya tafi suka bar yaron nan da ɗan duba shi ma mai duba sai ya yi wa yaro dabara ya tafi ya bar shi da yaro ya ji shiru sai ya yi ta kiransu amma ina sai ya ce wato mutanen nan suna so su ci amana ta ne sai ya juya gyaɗa da riɗi a cikin aljihunsa idan ya ɗiba sai ya watsa a bakinsa sai ya ce wannan ƙafar wane ne yana ta bin sawunsu har ya isa ƙarƙashin wata bishiyar da suka hau yana ɗaga kansa sai ga su gaba ɗaya kan bishiyar dukkansu tsoro ya kama su sai ya ce yanzu haka za ku yi min na kwanta a ƙarƙashin bishiya ina hutawa kika zo kika ɗauke ni kuma yanzu za ki ci amana ta ki sani idan allah bai baki ɗa ba to ba wadda zai iya baki ku sauko ku tafi na yafe muku amma nan gaba kada ku ƙara tsintar ɗa ku ce za ku riƙe ƙurungus kan kusu to dama ai abin da allah bai baka ba babu wanda ya isa ya baka shi zafin nema kuma baya kawo samu yara yara da fatan kuna biye da mu a cikin waɗannan tatsuniyoyi a madadin cibiyar dr bukar usman wacce ta wallafa wannan littafi sai jami'in da ya ɗauka mana sautin shirin abubakar ƙaraye ni aminu jibril gwadabe ke mana fatan alkhairi